Ադրբեջանական կողմը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել։ ԼՂ նախագահը հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ։ Բարերար Յաշա Դադասյանը ապարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում առաջիկա ձմռանը նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Մինչև տարեվերջ Արցախում շահագործման կանձնվեն եւս մի քանի նոր դպրոցական շենքեր։ Արցախի ժուրնալիստների միությունում քննարկվել է ստեղծագործական միությունների վերաբերյալ ԼՂ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության հարցը։ Այժմ այս եւ այլ դիադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 2-ին ժամը 11:20-ի սահմաններում շփման գծի հյուսիսային Թարիշի ուղությամբ բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը կիրառել է ենթափողային նռնականետ, իսկ նոյեմբերի լույս 3-ի գիշերը ժամը 02:15-ի սահմաններում 60 մմ-անոց mm ականանետ։ Ընդհանուր առմամբ նոյեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 370 գրակոց։ Հակառակորդի նախարձակորցությունների արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Նույն ախբերի համաձայն Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշությունը շարունակում է ինչպես սեփական, այնպես էլ միջազգային հանրությանը մոլորեցնելու նպատակով ապատեղեկատվության տարածման քաղաքականությունը։ Մասնավորապես նոյեմբերի 2-ին ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում տեղեկություն է տարածվել, թե իբր հայերի ականանետերից արձակված արկերն ընկել են Աղդամի շրջանի Չեմենլի եւ այլ բնակավայրեր։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ նշված տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանում։ Ավելին, նմանաբովանդակ հաղորդագրությունների տարածմամբ հակառակորդ երկիրը փորձում է իրեն ապահովագրել հերթական սադրանքներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը խստորեն հետևում են ստանձնած պարտավորություններին եւ երբեք չեն թիրախավորում խաղաղ բնակավայրերը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էին բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Համապատասխան զեկույցով հանդես է եկել ԼՂ պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ երկրի ղեկավարը մի շարք հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ, ընդգծելով, որ բանակաշինությունը եւ պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացումը եղել են եւ կմնան մեր ամենակարևոր առաջադրանքներից մեկը։ Նույն ախբյուրի համաձայն նախագահ Բակոսյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարեգործական մի շարք ծրագրերի իրականացման ցուցաբերած Գործուն աջակցության համար բարերար Յաշա Դադասյանը ապարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Ֆրանկ Վալտեր Շտայմայերն այսօր կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներն են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, եւ Հայաստանի ու Գերմանիայի միջև երկկողմ հարաբերությունները, նշված է Գերմանիայի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամում հանդիպում կունենա Գերմանիայի խորհրդանի անդամների եւ առաջատար քաղաքագետների ու փորձագետների հետ։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու վերաբերյալ Ադրբեջանից արված հայտարարությունները պատահական չեն։ Այս մասին ասել է Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, որով վերջինս չեր բացառել Եվրասիական տնտեսական միությանն Ադրբեջանի անդամակցությունը։ Մոսկվայում լուրեր են շրջանառվում, որ Ադրբեջանը ցանկանում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, բայց Ղարաբաղի հետ միասին։ Հասկանալով, որ սա հնարավոր չէ, քանի որ այդ միության անդամ է նաև Հայաստանը, Ադրբեջանն առաջարկում է ժամանակավորապես Ռուսաստանի վերահսկողության հանձնել Ղարաբաղը ու սառեցնել զարգացումը, որովհետև կան լուրեր, որ արևմուտքը մտադիր է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, նշել է Ստանիսլավ Տարասովը։ Քաղաքագետը նկատել է, որ արևմուտքը խաղում է, ցանկանում է իբր թե ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ որ เป զի Ղարաբաղը արևմուտքին բաժին չհասնի, Ռուսաստանին առաջարկում վերահսկել իրավիճակը։ Բայց պարզից էլ պարզ է, որ Հայաստանը չի զիջի Ղարաբաղը, որքան էլ Ադրբեջանը դա ցանկանա, նշել է Ստանիսլավ Տարասովը։ Իտալիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Ռուբեն Շուգարյանի խոսքով ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո պետք է փոխվի Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը։ Մինչ այժմ միջնորդները խոսում էին տարբեր սկզբունքների մասին եւ փորձում էին նաեւ ոսկե միջին գտնել տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի ինքնորոշման միջազգային իրավունքների միջև։ Եթե ժամանակին դա ինչ որ չափով պատճառաբանված էր, հիմա արդեն ամեն ինչ այլ ուղությամբ է գնում։ Ռուբեն Շուգարյանը նշել է, որ Ադրբեջանը խախտել է շատ կարևոր սահման եւ դարձել է սպառնալիք Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման շրջանակներում ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարությունում շարունակում են հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների առաջին փուլը։ Այսօր բույսերի պաշտպանությունը թեմայով դասընթաց է անցկացրել գյուղատնտես, գյուղատնտեսական գիտությունների տեխնացու Գևորգ Մելիքյանը։ Նա սլայդների միջոցով հողօգտագործողներին ներկայացրել է աշնանացան հացաբույսերի հիմնական վնասատուների կազմը, նրանց կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները եւ պայքարի միջոցառումների մշակումը ԼՂՀ-ի պայմաններում։ Գյուղատնտեսը մանրամասն անդրադարձել է վնասատուների մի շարք տեսակների առանձնահատկություններին ու դրանց դեմ արդյունավետ պայքարելուն։ Հադրութի շրջանում աշխատանքներ են տարվում առաջիկա ձմռանը նախապատրաստելու ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ընդունվել է վարչակազմի ղեկավարի որոշումը Կուրդիստան համակարգում արդեն մթերվել եւ դպրոցները տեղափոխվել 1264 քառանոց մետր վարելափայ։ Դպրոցները ապահովված են վառարաններով։ 2016-2017 թվականների ձմռանը Հադրութի տողի, կրախտիկի, Չուրաթաղի, Հակակլի, Արևշապի, Արաչամուղի, Բանազուրի, Արաքելի դպրոցների, Կրախտիկի, Ազոխի տողի մանկապարտեզների ջերուցումը իրականացվելու է կենտրոնացված կարգով։ Նոր կայացումներ են կառուցվել Ազոխի եւ Ուխտաձորի նոր կառուցող դպրոցների կի։ Շրջանի դպրոցները ենթարկվել են ընթացիկ վերանորոգումների, որի համար տրամադրվել են անհրաժեշտ միջոցներ։ Շրջանի բուժական համակարգը նույնպես որոշակի աշխատանքներ է կատարել զմրանախապատրաստման ուղղությամբ։ Հադրութի բուժմիավորման մասնաշենքերը կջերուցում են կենտրոնացած կարգով։ Շրջանի 26 բուժական մանկաբարձական կետերը եւ 4 յուղական ամբուլատորիաները լրիվությամբ ապահովված են վառելափայտով։ Շրջենտրոնում գործող եւ կենտրոնացված ջերմությունի շոկտող հիմնար ձեռնարկությունները պետական ոչ արևտրային կազմակերպությունները եւս ապահովված են վառելափայտով։ Շրջանի 30 համայնքների աշխատակազմներ եւ ակումբներ ձմռան ժամանակաշրջանում ջերմությունը կիրականացնեն վառելափայտի միջոցով ըստ մարքակազմի ղեկավարի կողմից ընդունված որոշման 2016-2017 թվականների ձմռան շրջանի անխափան աշխատանքը ապահովելու նպատակով իրականացնող աշխատանքների վերահսկողությունը թողնել է վարչակազմի ղեկավարի տեղակալի շրջանի համայնքների հիմնարկ ձեռնարկությունների պետական շարենտրային կազմակերպությունների ղեկավարների վրա։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մինչև տարեվերջ Արցախում շահագործման կհանձնվեն եւս մի քանի նոր դպրոցական շենքեր, որոնցից մեկը Հադրութի շրջանի Ազող գյուղում։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Շենքը, որն այսօր ազոխում ծառայում է որպես դպրոց, ոչ տիպային մի հարկանի շինություն է, կառուցվել անցած դարի 30-ականներին։ Մասնակիորեն վերանորոգվել է միայն վերջին տարիներին։ Դպրոցն ունի ավելի քան 120 աշակերտ, իսկ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվն անցնում է 80-ից։ Իսկ դա նշանակում է, որ նոր դպրոցի շենք ունենալն անհետաձգելի հարց է գյուղում։ Հարցը տարիներ առաջ հայտնվել էր կառավարության սեղանին որոշվել էր, որ Ազոխի երեխաները նոր դպրոցական շենք պիտի ունենան, իսկ նոր շենքի կառուցումը վերսկսվեց 2011-ին։ Վերսկսվեց, քանի որ նույն տեղում, որտեղ կառուցվում է դպրոցի շենքը, նույն նպատակով շինարարություն էր ծավալվել դեռևս 1987-ին։ Խորթային դպրոցի տիպային շենքի առաջին հարկի կառուցման ավարտը համընկավ գոյամարտի սկզբին, ու այդպես էլ շինությունը տարիներ շարունակ մնաց կիսատ մինչև 2011 թվականը տեղեկացնում է դպրոցի տնօրեն Իլիաս Պողոսյանը։ Շենքի կառուցումը սկսվել է 1987 թվականին։ Պատկերացրեք 1987-ին։ Այն ժամանակ խորհրդային տարիների տիպային շենքեր եւ նկուղը ծառայում էր որպես ապաստարան։ Բավականին մեծ չափեր ուներ 50-55 մետր երկարություն, 12 մետր լայնություն։ Ավարտել է շինարարությունը, առաջի հարկը լրիվ հավարտին էր հասցվել, ըստ որում պատերի մասին եմ ես խոսում։ Երկրորդ հարկը սկսած Արցախյան գոյամարտը սկսվեց, ու 1-2 տարի հետո էր զոհվեց հիմնական պատասխանատուն կառույցի, ու բնականաբար, ինչպես որ ամեն օր մեզ մոտ էր շենքի կառուցումը դադարեցվեց, սա բնական է, մենք պատերազմով երկիր էինք, ու տարիների ընթացքում որ մնացել է անձրևի տակ, արևի տակ, 5 տարի առաջ 11-ի ամռանը քանման գործողությունները սկսեցին։ Միջև հիմքը քանդեցին, լրիվությամբ քանդեցին ու նաև նախագիծը փոխեցին, որ ժամանակակից կրթական համակարգին համապատասխանի Շինարարությունը վերսկսվեց, սակայն այս անգամ էլ մոտ 6 տարի երկարաձգվեց օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Այս օրերին ընթանում են վերջին աշխատանքները ներքին վարտակին հարդարման, տեղեկացնում է Աշխեք Լովա Բաղդասարյանը։ Ներսում ունում է բազրիկների տեղադրման գործու, կդառնան ներսի գործերը ավարտված, կմնա բակի հարդարման աշխատանքները։ Բակում նախատեսված է ասֆալտապատում, պարիսպների թասակի տեղադրումը, սողի աշխատանքներ, այդ ձևի աշխատանքներ պետք է կատարվի պարիսպների հետ։ Շինարարության ավարտի մասին շինարարական ընկերության ներկայացուցիչը Վերապահումով է խոսում։ Եթե ամեն ինչ նորմալ ընթանավ, ֆինանսական սղություն չլինի, ինձ թվում է թե մենք նոր տաղավարը կարող ենք ուսումնական մասը հանձնել շահագործման, բայց սպորտալիճը առաջում պիտի մնա հետագա աշխատանքները շարունակելու համար։ Շենքը երկհարկանի, ընդարձակ ու լուսավոր դասասենյակներով ունի նաև նկուղային հարկ, որտեղ աղջիկների ու տղաների համար նախատեսված են առանձին արհեստանոցներ, եւ որ ամենակարևորն է պատերազմող երկրի համար նկուղի մեծ մասը գրավում է ռազմական գործին հատկացված տարածքը ռազմագիտության դասերի, վարժանքների համար սենյակներ, զինանոց, ինչպես նաև ապաստարաններ։ Նշենք, որ դպրոցի շենքը կառուցվում է պետական բյուջեի հաշվին։ Նախատեսված է 200 աշակերտի համար։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի ժուրնալիստների միության նախաձեռնությամբ 3 քննարկվել է ստեղծագործող անձանց եւ ստեղծագործական միությունների վերաբերյալ ԼՂ օրենքի ընդունման անհրաժեշտության հարցը։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ազգային ժողովի падգամավորներ։ Միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանի ներկայացմամբ միջոցառման մասնակիցները քննության են առել միության կողմից մշակված համապատասխան օրենքի նախագծի նախնական տարբերակը։ Այս օրենքը կոչված է հստակեցնել մեր ստեղծագործողների կարգավիճակը։ Բացի այդ, ազգային ժողովի կողմից օրենքն ընդունվելու դեպքում Ստեղծագործող անձանց եւ ստեղծագործական միությունների անդամները կունենան մի շարք արտոնություններ, ասել է Կիմ Գաբրելյանը։ Օրենքը ստեղծագործական միությունների եւ ստեղծագործող անձանց մասին։ Օրենքը որոշակի ստեղծագործություն դիտարկի եւ կատարելքի վրա։ Ստեղծագործող անձը ըստ օրենքի կարող է պետական ինչպես նույն հասարակական կազմակերպությունը գրանցել որպես մի առանձին անհատ եւ դա որոշում աշխատանքային ստաժին ոչ միտեղ չի աշխատում, բայց աշխատանքային ստաժ է համարվում։ Առաջին հերթին սա մեր ուղղակի մեծ մեկնա սա նաև դիզայնի համար, սա նաև գրողների համար։ Ստեղծագործական միություններին եւ ստեղծագործող անձանց ովքեր այդ կարգավիճակում իրավունք ունեն վարկ վերց։ Ինչ որ նախաձեռնություններ կան, հարգային արտոնություններ կան։ Հանդիպման մասնակիցները կողմ են արտահայտվել նախագծի ընդունման գաղափարին։ Քննարկվել են նաև Արցախի ժուրնալիստների միության առաջիկա անելիքներին վերաբերող հարցեր։ Մարզասերների համար 2017 թվականի ամառը հագեցած է լինելու հայկական բասկետբոլի համար։ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիան հայտ է ներկայացրել Եվրոպայի տարիքային 4 առաջնություններին մասնակցելու համար։ Եվրոպայի B դիվիզիոնի առաջնությունում հանդես կգա տղամարդկանց Հայաստանի մինչև 20 տարեկանների հավաքականը։ Տղամարդկանց Հայաստանի մինչև 18 տարեկանների ընտրանին ելույթ կունենա C դիվիզիոնում։ Նույն դիվիզիոնում հանդես կգան նաև կանանց Հայաստանի մինչև 16 եւ 18 տարեկանների հավաքականները։ Եվրոպայի առաջնությունների վիճակայությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 10-ին Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։